بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تمالزيا اليوم باذن الله تعالى آه، درس يتو آه، سهام يميشو يا محاضره يا شيخ امبابو شيخ اتكمبوشا تنا حفظه الله تعالى كهوسيانا نعمه هي تليوبيوانا الله سبحانه وتعالى baada ya kusema Sheikh aslih nafsaka wa aslih dhurriyataka jibidishe wewe mwenyewe Muislamu kujirekebisha na kuwarekebisha familia yako kuwafanya wawe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuitengeza nyumba yako na vile vile E, kule wewe kutengeza nyumba yako kuwa ni sababu ya mujtamaa yako kutengezeka Sheikh akatukumbusha tena na neema aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala akasema lidhalika Allahu azza wa jalla manna 'ala al-ibadi wa qala Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha fadla ambazo amewapa waja wake kwa kusema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah subhanahu wa ta'ala amewajalieni katika manyumba yenu muna makazi أي بيت تسكن إليه وتطمئن وترتاح إليه يعني nyumba ambayo waishi ndani yake kwa utulivu na unajipumzisha ndani yake basi idha amartahu bi ta'ati Allah ikiwa wewe nyumba hii utajishughulisha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kuna usomaji wa Qur'an kuna kufunzana kuna kuamrishana mema na kukatazana maovu kuna kuswali kuna kusikiza mambo ya khairi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hii ndio itakuwa hali ya nyumba yako asbaha fi ziyada في زيادة زيادة السعادة في هذه الدار بس maisha mazuri ma, mapenzi na furaha itazidi ndani ya hii nyumba ambayo anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ibada mbalimbali yanafanyika ndani yake Sheikh atukumbusha حفظه الله تعالى أسمى كل نعمة ينعم الله عز وجل عليك شكرها هو في طاعه الله سبحانه وتعالى neema yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa kama vile kuwa na nyumba haijalishi ni kubwa kiasi gani au ndogo kiasi gani madam Allah subhanahu wa ta'ala amekupa sehemu unajistiri nayo basi e, njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na sehemu hii ya muhadhara Sheikh amepatia jambo hili la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sehemu kubwa asema lidhalika mata yakunu al-abdu shakira nilini lini muislamu atakuwa ni mwingi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Allahu azza wa jalla yaqul wa qalilun min ibadiy ash-shakur ni wachache miongoni mwa waja wangu wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala الله عز وجل اعطاك نعمه من الله سبحانه وتعالى ام يكوبا نعما بالمبالي كيف تشكر الله عز وجل على النعمه نيفيبي ووي وتمشكر الله سبحانه وتعالى ketika نعمه هذه هل يكفي أن تقول الحمد لله يا ربي أشكرك على هذه النعمه جاي توشا ووي كسمه الحمد لله مولا وانغو نكشكرك هذه نعمه لا هذا شكر شخص ما لا hapana hadha shukrun lakinnahu shukrun naqis hukunukum mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala lakin ina upungufu ndani yake ili wewe uweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa ni Allah subhanahu wa ta'ala idha a'taka ni'ma Allah anapokupa neema yoyote basi antunsiba hadhihi ni'ma billahi subhanahu wa ta'ala kwanza uwe na i'tiraf na kukubali ya kuwa neema hii inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyenipa neema hii aliyenijalia nyumba aliyenijalia mke aliyenijalia mume aliyetujalia watoto aliyenijalia dini yote haya uyaelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala ujue kuwa hii ni ni'matun min ni'amillah subhanahu wa ta'ala yuyassiru Allahu laka al-asbab Allah subhanahu wa ta'ala amekurahisishia sababu za wewe kuweza kufikia katika hii neema wayaftahu laka abwab alkhair na Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia milango ya khairi lakin alladhi yun'imu alayka huwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mambo haya umeyapata ni fulani amekusaidia ni fulani amekupa mapato umefanya kazi kwa bidii na kadhalika umesoma zote hizi ni sababu lakini almun'imul haqiqi ambaye amekuneemesha kikweli ni Allah subhanahu wa ta'ala mengine yote ni visababu tu kwa hivyo neema hii aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala wafaa kuielekeza kwa Allah فتنسب النعمة إلى المنعم وهو الرب عز وجل ولكز نعمه كو الله سبحانه وتعالى ambaye ni Allah jalla jalaluhu aliyekunamesha kuna watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa manyumba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia sehemu ya kukaa amewajalia labda mke mume amewajalia watoto lakini bado yeye hazitambui neema za Allah subhanahu wa ta'ala utakuta baadhi yao wanalalama na kudai ya kuwa nimeolewa kabla ya wakati wangu aiwish ningesoma aiwish ningefanya kazi aya nikotumia ka 20 bona nimejiingiza kwa balaa hii mtu anabaki lalama na kulalama anasahau neema za Allah kuna wenzako ambao usiku na mchana wanalia wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie mume mwema mke mwema wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia neema hii na unatambua kuwa ni neema Allah lakini pamoja na hiyo walikanusha walikufuru unashindwa kulitambua kuwa ni neema na unashindwa kumshukuru aliyekuneemesha يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها wanazijua neema za Allah subhanahu wa lakini pamoja na hiyo wanazikanusha wal billah kwa hivyo sehemu ya kwanza ya sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya majumba aliyotupa namna ya kumshukuru ya kwanza ni kuzitambua neema hizo na kuelekeza neema hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala sehemu ya pili ni tashkuru Allah subhanahu wa ta'ala bil lisan umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wako ya rabbi ashkuruk يا الله نشكرك ونعمه uliyonipa sahabatka ni'matun hunaka shekha sema sahabatka ni'ma hunaka sunnatun mahjuratun la yaf'aluha kathirun minan nas hadhihi sunnah ma hi annaka idha ja'aka ni'matun min ni'amid dunya ni'matun min ni'amil akhirah kuna neema ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia basi kuna sunna ambayo watu wengi wameigura watu wengi wameshindwa wame kulifanya katika zama hizi kisha Sheikh anasema ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia neema yoyote Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia neema miongoni mwa neema za dunia neema miongoni mwa neema za akhirah Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku jambo miongoni mwa mambo فتح الله عز وجل عليك وظيفة من الوظائف Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia shughuli ambayo wapata mapato yako ndani yake mansabu min almanasib Allah amekujalia cheo jaaka khabarun mubashir, mubashirun bilkhair imekufikia wewe habari ambayo inakupa bishara njema دفع الله عز وجل عنك نقمة أو مصيبة رفعت عنك الله سبحانه وتعالى أم يكون لي متتيز من السنة أن تسجد لله عز وجل تخر ساج تخر تخر ساجدا لله وين تشيني ويك سهم ياك ويكتوى تشيني كوكو مشكور الله سبحانه وتعالى kisha Sheikh auliza kwa mshangao man yaf'alu hadha al-amr ni wangapi ambao leo wanafanya jambo hili wewe umefikiwa na neema umefikiwa na khairi Allah amekuweka mbali na sharri hatukumbuki sisi kufanya sajdatu shukr tukamuelekea Allah na kumshukuru kwa, ulimi wetu kwa vitendo vyetu la yaf'aluhu illa qalilun min nas ni wachache mno ambao wanafanya jambo hili basi Allah subhanahu wa ta'ala akikupatia neema au amekuweka mbali na dhiki haki wewe msujudie Allah subhanahu wa ta'ala umshukuru Allah kupitia ulimi wako mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia vitendo vyako kadhalika asema Sheikh hafidhahullah ta'ala la takunu shakiran hatta na'ma hatta ta'mala bihadhihi ni'ma fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kuwa wewe unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake mpaka wewe uzifanyie kazi neema hizi alizokupa Allah katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala razaqaka Allah ni'mat al-absar Allah subhanahu amekupa kwa mfano neema ya kuweza kuona una uwezo wa kuona Allah subhanahu wa ta'ala amekupa macho amekuhifadhia uwezo wako wa unaweza kuyatazamia vitu mbalimbali mbali. basi ni vipi utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema hii basi ni wewe uangalie mambo ambayo ni halali wala tandhuru lilharam na wala usiangalie jambo lolote la haramu na hii ni katika msiba na balaa ambayo tunayo leo ndo katika zama zetu ndugu zangu ni wangapi ambao wanatumia neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika mambo ambayo ni ya haramu katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza hasa katika hivi vitu ambavyo neema hii ambayo Allah ametupa iwe ni simu iwe ni laptop iwe ni vyombo mbalimbali mbali. mtu yuko faraghani peke yake ako na wifi ama free internet anaweza akaingia kwa simu yake machafu yamejaa ikiwa wewe hautamcha Allah hautamwogopa Allah basi utakuwa ni mwepesi wa kuingia katika balaa hii kwa hivyo neema hii aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa makini kuitumia katika njia ambayo inamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa neema hii itumia katika njia ya sawa razaqaka Allahu ni'mata sam Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia neema ya kuweza kusikia la tastami' illa lihalalin usisikize jambo lolote isipokuwa lile ambalo ni la halali Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wewe utamuasi na kusikiza vitu ambavyo kwamba ni haramu kama vile music ama kama vile vitu ambavyo vinadaiwa kuwa ni anashid islamia walislamu minha bari vitu ambavyo vina ngoma mbalimbali zina ala za mziki mbalimbali mbali, hata kama zinataja majina ambayo ni ya Kiislamu inamtaja Allah inamtaja mtume lakini maadam ndani yake kuna mukhalafat aina hii basi muislamu anafaa kujiweka mbali nayo na wala asiwe ni mwenye kusikia ikiwa wewe utasikiza vitu ambavyo amaviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala basi utakuwa ma shakarta ni'mata sam' ujamshukuru Allah Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ya kusikiza nikimalizia ndugu zangu imepokewa kutoka kwa Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala na kauli hii ameitaja e, mwandishi wa kitabu au risala ndogo ambaye ameita ad-dunya dhillun zail dunia ni kivuli yenye kuondoka ndani yake mwandishi huyo amemkot al-Hasan al-Basri rahimahullahu ya kuwa ameulizwa wakati fulani man ashaddu nasi surahan fi nnar ni mtu gani ambaye atakuwa na ukelele wa hali ya juu katika moto wa jahannam Al-Hasan al-Basri akasema rahimahullah man an'ama Allahu alayhi bini'amin fasta'ana biha ala ma'asiyati Allah ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema mbalimbali amempa khairi mbalimbali amempa vitu mbalimbali na neema hizi za Allah akajisaidia nazo katika kumwasi na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar asema huyu ndo mtu ambaye atakuwa na ukelele wa hali ya juu atakuwa na uchungu wa hali ya juu katika moto wa jahannam na inategemea utakuwa wewe umemuasi Allah katika kuzitumia neema yake kwa namna gani kuna yule ambaye amemuasi Allah kupitia shirka kupitia kuacha swala kupitia kuwafanyia maovu wazazi wawili na kadhalika na kadhalika kwa hivyo jiangalia wewe Muislamu jiangalia wewe kijana wa Kiislamu msichana wa Kiislamu vyote ambavyo unavimiliki ni katika neema za Allah tukianzia majumba ambayo tunayazungumzia tukianzia wake au waume ambao wako ndani ya manyumba yetu tukianzia watoto wetu walioturuzuku Allah wazazi wetu vitu mbalimbali tunavyomiliki bali hata viungo vyetu vya, vya, vya mwili au hata uzima na siha na amani aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala vyote hivi ni katika neema za Allah na muslamu anafaa kuvitumia katika njia ambayo ni ya kumridhisha Allah Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah ta'ala sehemu hii ya kumshukuru Allah tutamalizia katika darsa inayofuata na pia tutataja tofauti iliyopo kati ya alhamd na ashukru tofauti ambayo ulama wametoa wakitutofautishia kati ya mtu kusema na mshukuru Allah na muhimidi Allah ama ahmadullah wa ashkuru ashkurullah au kwa ufupi tofauti kati ya alhamd na ashuk biidhnillah ta'ala kwa hivyo tuendelee kuwa pamoja ili tuzidi kukumbushana na tupate thawabu hizi biidhnillah ta'ala kwa pamoja jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh